anhu qala kuwa kadhalika impokewa kutoka kwa Abi Huraira <clears throat> radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ambaye hatoacha kaula zuri wal amala bihi maneno ya uongo na kutendea kazi uongo wal jahla na ujinga falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake hadithi mpokewa na al-Imam al-Bukhari na Imam Abi Daud na haya ni matamshi aliyotaja al-Imam Abi Daud rahmatullahi alayhi <clears throat> nukta ya kwanza <clears throat> kuhusiana na hii hadithi unwani wake au unaduru hadithi hii kuhusiana na maudhu ya mtu kutoacha yalotajwa katika hii hadithi kama alivyotaja imam al-Bukhari katika sahihi kitabu saum babu man lam yada qawla zuri wal amala bihi fi saum mlango kuhusiana na ambaye hatoacha uongo katika maneno na vitendo katika saum kwa hivyo hadithi yazungumzia kuhusiana na maudhui ya mtu ambaye hatoacha sifa hizi na ilhali amefunga funga ya fariba au funga ya sunna hukumu yake ni nini nukta ya pili kuhusiana na hii hadith haya matamshi qawla zur wal amala bihi wal jahl maana yake ni nini imekuja katika fathul bari kubainisha maana ya hizi alfaz maani hadhi almufradat amma qawla zur qala alhafidh asema qawla zur ni alkadhib uongo katika maneno kisha al-amala bihi ay bimuktabahu al-amala bihi kufanyia kazi uongo yani kutendea kufanya mambo ambokuwa hayana ukweli kufanya matendo ambokuwa hayapasi kisheria mtu ayafanye ndio maana wal amala bihi wal qawl al jahl manake as-safaha usafaha au usafihi ujinga mtu kuto kujivua na akili kujivua kutokamana na akili ya utu uzima akafanya mambo ya kijinga haya maneno au haya vitendo kaula zur wal bihi wal jahl hindo manake na imekuja katika tuhfatul hafadhi eh, fi sharh jami at-tirmidhi kauli ya mwanachoni at-tibi asema al-Mubarak Fori kutaja kauli ya al-Allama Tuibi azur tamko azur bimaana al-kadhib wal ni uongo na kuzua uongo juu ya wengine azur ni mtu kudanganya na kuwazulia wengine uongo asema ay man lam yatukil qawl al-batil maana yake ni kuwa ambaye hatoacha qauli batil nazo ni min qauli al-kufri miongoni mwake ni maneno ya ukafiri ya billah maneno ya ukafiri wa shahadati zur na kutoa ushuhuda wa uongo wal iftirau na kuwazulia wenzie uongo wal ghiba na kusengenya wal buhtan na kuwatuhumu wengineo kwa uongo walqadh na kuwatusi waumini na kuwatuhumu kwa uchafu wa zina ya dhambilla washatmu na kuwatusi kwa maneno wallanu na kuwalaani wa amthaluha na mfano wake haya yote ingia katika qaula zur mimma yajibu ala al-insani ijtinabuha wa yahrumu alayhi irtikabuha maneno ambokuwa ni wajibu kwa mtu kujitenga nayo mbali kujiweka mbali nayo na ni haramu kwake kuyafanya yote ingie katika jumla ya kauli zur alqadfu albuhtan ghiba kauli zur allanu shatm qadf na mengineyo yote ingia katika jumla ya kauli zur kwa hivyo azur az kaulu zur ni tamko ambalo kuwa la kusanya maana nyingi kisha sema al-allama tuibi wal bihi maana ya kutendea kazi yani alfawahisha min al-amal ni kila tendo ambalo kuwa ni bovu mtu akalifanya kadhalika nam ina kusanywa na hii tamko al-amala bihi al-amala bizur yani al-fahisha min al-amal kila tendo ambalo kuwa ni bovu li'annaha fil ithmi kazur kwa kuwa yalingana na uongo katika katika dhambi au katika madhambi al-amala bihi kutendea kazi uongo ni kila tendo ambalo ni bovu ambalo kuwa lalingana na azur katika katika uzito wa madhambi hii ni mufradat kuhusiana na hizi kalimata ambazo kuwa zimekuja katika hii hadithi nukta ya tatu kuhusiana na hii hadithi nini hukumu ya ambaye kuwa ata atakuwa na maneno ya uongo na akatenda matendo machafu na akajivua na akili na ilhali amefunga qala sallallahu alayhi wasallama falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja ya huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake kauli yake uh, sallallahu alayhi wasallama falaysa lillahi haja qala al-hafidh asema mwanchoni al-hafidh ibn hajar katika fath al-bari la mafhuma lahu haina ufahamu yani haifahamiki kutokamana na kuwa Mwenyezi Mungu hana haja nayo bimaana Mwenyezi Mungu apata haja anakuwa na haja la asema fa inna Allah la yahtaju ila shay ye Allah subhanahu wa ta'ala alotukuka hahitaji chochote yeye hahitaji chochote يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد enyi wanadamu nyote ndiyo mafakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala mnamhitajia ye Allah subhanahu wa ta'ala naye Allah wallahu ghaniyun hamid ni mwenye ghina ukuasi na ndiye mwenye sifa njema zote wakadhalika imekuja katika suratul ikhlas qala Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad الله الصمد قول الله الصمد أي يصمد يصمد إليه كل شيء كلا كيتو كنا محتاجية الله سبحانه وتعالى ناي الله سبحانه وتعالى هيتاجي شوتي فبمعنى فليس لله حاجة فإن الله لا يحتاج إلى شيء هي إيه، الله سبحانه وتعالى هيتاجي شوتي في شاسمة الحافظ رحمة الله عليه وإنما معناه لا بال معناك فليس لله حاجه falaysa lillahi irada fi siyamihi ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka funga ya huyu mja Mwenyezi haitaki funga ya huyu mja fawudi alhaja mawdi alirada ikatumika kalima ya haja sehemu ya irada kwani Allah subhanahu wa ta'ala asifika na irada walakin sio haja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajataka ibada ya huyu mja na wala sio kuwa ana haja ya ibada ya huyu mja kadhalika qala ibn al-munayyir fi al-hashiya asema mwanachuoni ibn al-munayyir bal huwa kinayatun an adami al-qabul bali hi kaul falesa lillahi haja ni kinaya ya kutokubali bi maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatukubali ibada ya huyu mja hii ni kinaya wakadhalika akasema al-hafidh fal muradu raddu saumu saum almutalabbas bizur ni kurejesha na kukataliwa saum ya alojivika azur uongo ambaye atasifika na uongo katika kufunga kwake basi saumu yake ni yenye kurejeshwa wakabulu saumu salimu minha au minhu na kukubaliwa saumu ambokuwa imesalimika kutokamana na sifa zilizotajwa mradi wa falesa lillahi haja ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atarejesha saumu ya huyu mja asikubali na kinyume chake itakuwa ni kubalika saumu ya alotakasika kutokamana na hilo wa karibu min hadha na mfano wake ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul hajj la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum haitompata Allah subhanahu wa ta'ala nyama yake wala damu yake ya vile vichinjo vya udhiya walaki yanaluhu taqwa minkum walakin tamfikia Allah subhanahu wa ta'ala uchaji wenyu fa inna maanaha asema alhafidh kwani maana hii aya lan yusiba ridahu hazitopata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala chinja zinazochinjwa katika ahadi alladhi yansha'u anhu al ridha ambayo kuwa riba ambayo kuwa yatokamana au yapata radhi za Allah subhana wa ta'ala kwa hivyo maana ya kuwa falaisa lillahi haja ni kuwa hiyo ibada au hiyo funga itakuwa ni yenye kurudishwa ni kinaya kuwa haitokubalika kisha nukta ya nne kuhusiana na hii hadithi kauli yake nukta ya nne Ama nukta ya nne katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam an yada'a ta'amahu wa sharabahu falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu qaul aache chakula chake au kinyaji chake ina maana gani qala al hafid au ametaja mwanachuoni al hafid ibn hajar katika fathul bari kauli ya mwanachuoni ibn battal rahimahullah asema ibn Battal laysa ma'nahu ayyumara bi an yada haina maana kuwa aamrishwe aache funga yake sio maana kuwa anaamrishwa aache funga yake wa inma ma'nahu tahdhiru min qawli zur wama dhukira ma'ahu bali maksudio ni tahadhari au tahadharisho kutokana na kaula zur na vilivyotajwa pamoja nayo au vyote vyenye maana ya kaula zuru wal amala bihi nitahadharishwa kutokamana na vitendo hivyo wa huwa mithlu qawlihi ta'ala uh, qawlu sallallahu alayhi wasallam nayo ni mfano wa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine man ba'a al-khamra falyushaqqis al-khanazir ay yadhbahuha ambaye atauza tembo yani pombe basi na achinje uh, khinzir nguruwe akramana Allahu jami'an ambaye atakuwa ni mwenye kuuza pombe basi na awe ni mwenye kuchinja khinzir walam ya'murhu bidhabhiha na wala haikufahamika katika hii hadith kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama amemwamrisha huyu mwenye kuuza pombe au ni mwenye kwenda kuchinja uh, khinzir walakinahu ala tahdhiru watadhimu liithmi ba'i al-khamr walakin imetoka maneno kwa maana ya kutahadharisha na kuadhimisha na kosa ya kuuza pombe ni katika kutahadharisha ni maneno ambayo kwa yafahamika kutokana nayo kutahadharisha na kutaja ubovu wa kuuza nyama ya uh, ah, naniyo kuuza pombe kwa hivyo anyada atoamahu ni katika mlango huo kutahadharisha kutokamana na mtu mwenye kufunga kisha akawa bado hajaachana na uongo na kufanya mambo ambayo kuwa sheria haimkiri kuyafanya e, nukta ya tano nini maksudio ya saum kisheria kwa nini tumekewa hii ibada ya funga hapa imetajwa vitu aina mbili kuna matendo ambayo kuwa ni kaula zur wal amala bihi az-zur min al-qawl wal amal wal jahl kwa upande kisha kwa upande wa pili kuna at-ta'am wa sharab ambayo kuwa ni mufattirat nini maksudio ya kutaja vitu hivi pamoja na vitu ambavyo kuwa ni mufattirat قال الحافظ في الفتح اسمه mwanachuoni الحافظ ابن حجر katika Fath al-Bari laysa المقصود من مشروعية الصوم نفس الجوع والعطش sio maksudio ya sheria ya kufunga au kuweka ibada ya funga nafsul ju' wal atash njaa na kiu sheria haijiweka ibada hii ya funga ili watu wapatwe na njaa na washikwe na kiu la bal ma yattabi'uhu min kasri shahawat bali kilichokusudiwa na hii ibada ya funga ni kuvunja shahwa ya nafsi watatui nafsi al ammara linafsi almutmainna na kuigandamiza nafsi yenye kuamrisha mabovu na uovu ni kuigandamiza na kuivunja nafsi yenye kuamrisha maovu linafsi almutmainna mpaka iwe nafsi ambayo kuwa ni yenye kujidhalilisha kwa Allah subhana wa ta'ala na kujinyenyekeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala nafsu mutmainna katika kumtii Allah subhana wa ta'ala hii ndo maksudio ya ibada somo kuivunja na nafsi yenye kuamrisha uovu na mkua shahawat na hawa na kuifanya kuwa nafsi yenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala asema fa idha lam yahsul dhalika ha, hilo lengo hilo kama halitofikiwa la yanzurillahu ilayhi nadhra alqabul basi Allah subhanahu wa ta'ala hatomtizama mwenye kufunga funga ambayo kuwa haitokuwa yenye kumfikisha katika uchaji Mungu nadhra alqabul kwa mtizamo wa kukubaliwa ibada yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatomtizama huyu ambaye kuwa hajafikia malengo ya funga mtizamo wa kukubaliwa ibada yake hii ndio maksudio ya funga wakadhalika akataja kauli ya asubki alkabir mwanachuoni subki baada ya kutaja urefu wa maneno yake akasema la al maksudu bihi fil asli huenda maksudio ya asli ya kufunga alimsaku an jamii mukhalafat ni kujizuia kutokamana na mukhalafat za aina zote ni mtu kujizuia maksudio ya kufunga ni mtu awe na mazoezi na kujizoesha kujizuia na kila ambacho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza lakini lamma kana dhalika yashuku lakini pindi ilipokuwa jambo hilo ni nzito khaffafallahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya wepesi wa amara bil imsaki anil mufatturat akawa ni mwenye kuamrisha wajibu wa kujizuia na al mufatturat vitu vyenye kufunguza ambazo kuwa ni maalum al-aklu wash wa mashabaha vitu vyenye kufunguza vilivyotajwa vinafunguza akawa ni mwenye kuamrisha na wajibu wa mtu kujiepusha na hayo wanabaha al-ghafila bidhalika ala al-imsaki anil mukhalafat kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamtanabahisha ambaye kuwa ameghafilika na yale ambokuwa yafanana na mufattirat nam ala al-imsaki anil mukhalafat ambokuwa ni mukhalafat awe kadhalika ni mwenye kujiepusha nayo katika hizi ahadith mfano hadith ambokuwa tunao katika mlango huu wa arshada ila dhalika wa arshada ila dhalika ma tadhammanatu ahadith al anillahi muradahu na akaashiria hilo katika hadithi ambazo kuwa zabainisha mradi wa Allah subhanahu wa ta'ala yani Allah subhanahu wa ta'ala au mtume swalla sallama akawa ni mwenye kukataza yale ambayo ni mufatirat kisha akatanabahisha bakia ya mukhalafat katika ahadith zinginezo ambazo kuwa mtu atakiwa awe ni mwenye kujiepusha nayo fayakunu basi inakuwa ijtinabul mufatirat wajibun mtu kujiepusha na mufatirat ambazo kuwa zajulikana ni wajib wajtinabu ma adaha min almukhalafat min almukammilat na mtu kujiepusha na mukhalafat nyinginezo ni katika jumla ya mukammilat ya siyam yake wallahu alam asema kwa wallahu alam mwezimu ndiye ambaye kuwajua zaidi maksudio ya hii ibada kuu ya funga intaha kalamu maana ya maneno yao ni kuwa ambaye kuwa saumu yake haitakuwa kusalimika na haya basi kana kwamba saumu hiyo itakuwa imepungua na isiwe yenye kubalika kama ilivyokuja ka katika kauli ya Ibn al-Arabi al-Maliki rahmatullahi alayhi muktaba ya hii hadith nini nini muktaba na uh, mafunzo ya hii hadith asema muktadha hadha alhadith muktadha wa hii hadith na mujibu wake anna man fa'ala ma dhukira la yuthabu ala siyami kuwa ambaye kuwa atafanya yalotajwa kaula zur na amalu zur na jahal na nako imekuja asakhab wa al-sakhab naam hayo ambokuwa ametajwa manfaala ambaye atayafanya madhukira la yutabu ala siyami hatakuwa ni mwenye kulipwa thawabu ya funga yake na maana yake ni kuwa anna thawabu siyam la yaqumu fil muwazana biithmi zur wa ma dhukira ma'ahu ni kuwa malipo au thawabu ya siyam itakapowekwa katika mizani na makosa na dhambi ya haya mukhalafata ambazo kuwa zimetajwa yale mukhalafati itakuwa ina uzito madhambi yake yatakuwa yana uzito wa thawab za funga ya mja ndiposa itakuwa ile siam imeenda bilashi pasina kumpatia yule mwenye kuifunga thawabu kwa hivyo katika hii hadith na ilokuwa katika maana yake ni tanabahisho kwa kila ambaye kuwa ameghafilika kuwa pamoja na kuwa ajibidisha au ajua yale ambokuwa ni mufatirat atakiwa ajiepushe nayo basi na atanabahiki kuwa kuna na upande wa pili mambo ambokuwa ni maanawiyat ambokuwa atakiwa awe ni mwenye kujieka mbali nayo kwani huenda yakawa ni nyekula thawabu ya funga yake na ibada yake ya funga na cha kusikitisha ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupe salama wengi wa wenye kujizuia na mufaturat kula na kunywa na mengineo hawajiji hawajajiweka mbali na mambo ambayo kuwa hawajajua kuwa ni yenye kula thawabu ya funga yao Ku, kuona maasiya na leo hii ni msiba kuwa vyombo vya mawasiliano mtandao simu bali kila mtu anayo katika mkono wake ni yenye kumfungulia mlango mpana kuona na kutizama yale ambayo kuwa sheria imekataza mtu asipojizuia na hayo na kusikia miziki ambayo kuwa ni jambo ambalo kuwa limefanywa kuwa ni sanaa kubwa leo hii watu washindania mtu kutoacha kuzungumza uongo na kudanganya na kufanya masengenyo na mengineo ni mambo ambayo kuwa watu wengi ambao kuwa wanafunga wameghafilika nayo yatakiwa tanabahiki kuwa haya ni mambo ambayo kuwa mwishoni yatakuwa ni yenye kuharibu somo yao yani yatakuwa ni yenye ku chukua na kula thawabu za za saumu yao ikawa walifunga bilashi ruba swaimun laysa min sawmi illa juu al-atash huenda mtu atakuwa ni mwenye kufunga kisha mwishoni ikawa hana ila njaa na kiu katika funga yake kwa hivyo nataka tutahadhari kutokamana na mambo haya ambayo kuwa wengi wa watu hawajatanabahika kuhusiana nayo والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا